Yedinci lem'a. Sure-i Fetih'in ahirindeki ayetin yedi nevi ihbar-ı gaybisine dairdir. Bismillahirrahmanirrahim. لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما Andolsun ki Allah, Resulünün gördüğü rüyanın hak olduğunu tasdik etti. İnşallah hepiniz emniyet içinde ve saçlarınızı tıraş etmiş veya kısaltmış olarak Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilir. Onun için Mekke'nin fethinden önce size yakın bir fetih daha ihsan etti. Bütün dinlere üstün kılmak üzere Resulünü hidayet ve hak din ile gönderen O'dur. Buna şahit olarak Allah yeter. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlarda kafirlere karşı şiddetli, kendi aralarında ise pek merhametlidirler. Sen onların rükû ve secde ettiklerini görürsün. Onlar Allah'ın lütfunu ve rızasını ararlar. Yüzlerinde ise secde izi vardır. Onların Tevrat'taki vasıfları budur. İncil'deki vasıfları ise şöyledir. Onlar filizini çıkarmış, sonra gitgide kuvvet bulmuş, kalınlaşmış ve gövdesi üzerinde yükselmiş bir ekine benzer ki Ekincilerin pek hoşuna gider. Allah'ın onları böylece çoğaltıp kuvvetlendirmesi kafirleri öfkeye boğmak içindir. Onlardan iman eden ve güzel işler yapanlara Allah mağfiret ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. Sure-i Fetih'in bu üç ayetinin çok vücuhu icazı vardır. Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın on vücuhu külliye-i icaziyesinden ihbar bil gayb veçi şu üç ayette yedi sekiz vecihle görünüyor. Birincisi لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا Andolsun ki Allah Resulünün gördüğü rüyanın hak olduğunu tasdik etti. İlâ ahir. Fethi Mekke'yi vukuundan evvel katliyetle haber veriyor. İki sene sonra haber verdiği tarzda vuku bulmuştur. İkincisi, فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا Bundan önce size yakın bir fetih daha ihsan etti. İfade ediyor ki Sulh-u Hudeybiye kendinden zahiri İslam aleyhinde görülmüş ve Kureyşiler bir derece galip görünmüş olduğu halde manen Sulh-u Hudeybiye manevi büyük bir fetih hükmünde olacak ve sair fütuhatında anahtarı olacak diye ihbar ediyor. Fil hakika Sulh-u Hudeybiye ile Çendan maddi kılıç kılıfına muvakkaten konuldu. Fakat Kur'an-ı Hakim'in barika asa elmas kılıcı çıktı. Kalpleri, akılları fethetti. Musalaha münasebetiyle birbiriyle ihtilaf ettiler. Mehasim-i İslamiyet, envar Kur'aniye, inat ve taassubat-ı kavmiye perdelerini yutarak hükmünü icra ettiler. Mesela bir dahi harp olan Halid bin Velid ve bir dahi siyaset olan Avr İbn-i As gibi mağlubiyeti kabul etmeyen zatlar Sulh-u ile cilvesini gösteren Seyf-i Kur'ani onlara mağlup edip, Medine-i Münevvere'ye kemal-i inkiyad ile İslamiyet'e gerden dağda teslim olduktan sonra Hazreti Halid bir Seyfullah şekline girdi ve Fütuhat-ı İslamiye'nin bir kılıncı oldu. Mühim bir sual. Fahrul Alemin ve Habibi Rabbul Alemin Hazreti Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabelerinin müşrikine karşı umudun nihayetinde ve Huneyn'in hidayetinde mağlubiyetinin hikmeti nedir? El cevap, müşrikler içinde o zamanda saf sahabede bulunan ekabir sahabeye istikbalde mukabil gelecek, Hazreti Halid gibi çok zatlar bulunduğundan, şanlı ve şerefli olan istikballeri noktayı nazarında, bütün bütün izzetlerini kırmamak için hikmet-i ilahiye, hasenat-ı istikbaliyelerinin bir mükafat muaccelesi olarak mazide onlara vermiş.'' bütün bütün izzetlerini kırmamış, demek mazideki sahabeler, müstakbeldeki sahabelere karşı mağlup olmuşlar. Ta o müstakbel sahabeler, belki suyuf korkusuyla değil, belki barikayı hakikat şevkiyle İslamiyet'e girsin ve o şehamet-i fıtriyeleri çok zillet çekmesin. Üçüncüsü, La takafun kaydıyla ihbar ediyor ki, sizler emniyet mutlaka içinde Kabe'yi tavaf edeceksiniz.'' Halbuki Ceziretül Arap'taki Bedevi akvam, çoğu düşman olmakla beraber Mekke etrafı ve Kureş kabilesi kısmı azamı düşman iken, yakın bir zamanda hiç halk hissedilmezken Kabe'yi tavaf edeceksiniz ihbarıyla Ceziretül Arab'ı itaat altına ve bütün Kureyş'i İslamiyet içine ve emniyeti tamme vaz edilmesine delalet ve ihbar eder. Aynen haber verdiği gibi vukuğa gelmiştir. Dördüncüsü, هُوَ الَّذ۪ي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَالد۪ينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الد۪ينِ كُلِّهِ Bütün dinlere üstün kılmak üzere Resulünü hidayet ve hak din ile gönderen otur. Kemal-i kat'iyetle ihbar ediyor ki, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği din, umum dinlere galebe edecek. Halbuki o zamanda yüzer milyon tebaası bulunan Nesara ve Yahudi ve Mecusi dinleri ve Roma, Çin, ve İran hükümeti gibi yüzer milyon tebaası bulunan Cihangir devletlerin edyan resmileri iken, kendi küçük kabilesine karşı tam galebe edemeyen bir vaziyette bulunan Muhammed Arabi Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği din, umum dinlere galip ve umum devletlere muzaffer olacağını ihbar ediyor. Hem gayet vuzuh ve kat'iyetle ihbar ediyor. İstikbal o haber gaybeyi, Bahri Muhit-i Şahri'den Bahri Muhit-i Garbi'ye kadar İslam kılıcının uzamasıyla tasdik etmiştir. Beşincisi, Muhammedur Resulullah وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ وَحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا Muhammed Allah'ın Resuludur. Onunla beraber olanlar da kafirlere karşı şiddetli, kendi aralarında ise pek merhametlidirler. Sen onların rükû ve secde ettiklerini görürsün. İla ahir. Şu ayetin başı, sahabelerin enbiyadan sonra nev-i beşer içinde en mümtaz olduklarına sebep olan secayay-ı âliye ve mezayay-ı galiyeyi haber vermekle, manal sarihiyle, tabakat-ı sahabenin istikbalde muttasıf oldukları ayrı ayrı mümtaz has sıfatlarını ifade etmekle beraber, mana işaretiyle ehl-i tahkikçe vefat-ı nebebiden sonra makamına geçecek Hulefai Raşidine hilafet tertibiyle işaret edip, her birisinin en meşhur medar imtiyazları olan sıfat-ı hassayı dahi haber veriyor şöyle ki, وَالَّذ۪ينَ مَعُهُ Onunla beraber olanlar, maiyet-i mahsusa ve sohbet-i hassa ile ve en evvel vefat ederek yine maiyetine girmekle meşhur ve mümtaz olan Hazreti Sıddık'ı gösterdiği gibi eşiddâ'u alel küffâr kafirlere karşı şiddetli ile istikbalde küre arzın devletlerini fütuhatıyla titretecek ve adaletiyle zalimlere saika gibi şiddet gösterecek olan Hazreti Ömer'i gösteriyor. Ve ruhama beynlehum kendi aralarında merhametli ile istikbalde en mühim bir fitnenin vuku hazırlanırken kemali merhamet ve şefkatinden İslamlar içinde kan dökülmemek için ruhunu feda edip teslim nefis ederek Kur'an okurken, mazlumen şehit olmasını tercih eden Hazreti Osman'ı da haber verdiği gibi, تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا Sen onların rükû ve secde ettiklerini görürsün. Onlar Allah'ın lütfunu ve rızasını ararlar. Saltanat ve hilafete, kemal-i liyakat ve kahramanlıkla girdiği halde ve kemal-i zühd ve ibadet ve fakr ve iktisadı ihtiyar eden ve rükû ve sücutta devamı ve kesreti herkesçe musaddak olan Hazreti Ali'nin radıyallahu anh istikbaldeki vaziyetini ve o fitneler içindeki harpleriyle mesul olmadığını ve niyeti ve matlubu faz ilahi olduğunu haber veriyor. Altıncısı, ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ Onların Tevrat'taki vasıfları budur. Fıkrası iki cihetle ihbarı gaybidir. Birincisi, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam gibi ümmi bir zata nispeten, gayb hükmünde olan Tevrat'taki evsaf-ı sahabeyi haber veriyor. Evet Tevrat'ta 19. mektupta beyan edildiği gibi, ahir zamanda gelecek peygamberin sahabeleri hakkında Tevrat'ta bu fıkra var. Kutsilerin bayrakları beraberlerindedir. Yani onun sahabeleri ehl taat ve ibadet ve ehl-i salahat ve velayettirler ki, o vasıfları kutsiler yani mukaddes tabiriyle ifade etmiştir. Tevrat'ın pek çok ayrı ayrı insanlara tercüme edilmesi vasıtasıyla o kadar tahrifat olduğu halde şu sure-i Fethin مَثَلُهُمْ فِي hükmünü müteaddit ayatıyla tasdik ediyor. İkinci cihet, ihbar-ı gaybi şudur ki مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ fıkrasıyla ihbar ediyor ki sahabeler ve tabiinler ibadette öyle bir dereceye gelecekler ki ruhlarındaki nuraniyet yüzlerinde parlayacak ve cephelerinde kesret-i sücuttan hasıl olan bir hatemi velayet nev'inde alınlarında sikkeler görünecek. Evet istikbal bunu vuzuhla ve kat'iyetle parlak bir surette ispat etmiştir. Evet o kadar acı fitneler ve dağdağayı siyaset içinde, gece ve gündüzde Zeynel Abidin gibi bin rekat namaz kılan ve Tausu Yemeni gibi 40 sene yatsı abdestiyle sabah namazını eda eden, çok mühim pek çok zatlar, mefelehum fit tevra sırrını göstermişlerdir. Yedincisi, ve mefelehum fil İncil'i kezer'in ahrace şat'ahu fe'azarehu fe'stağladı fe'steva ala suqih yu'cibu zurra al yagize bihimul küffar. İncil'deki vasıfları ise şöyledir. Onlar filizini çıkarmış Sonra gitgide kuvvet bulmuş, kalınlaşmış ve gövdesi üzerinde yükselmiş bir ekine benzer ki, ekincilerin pek hoşuna gider. Allah'ın onları böylece çoğaltıp kuvvetlendirmesi, kafirleri öfkeye boğmak içindir. Fıkrası iki cihetle ihbarı gaybidir. Birincisi, Nebi-i Ümmiye nispeten, gayb hükmünde olan İncil'in sahabeler hakkındaki ihbarını ihbardır. Evet İncil'de ahir zamanda gelecek peygamberin aleyhissalatü vesselam vasfında ma'ahu kadibun min habib ve ummetuhu kezalik gibi ayetler var. Yani Hz. İsa aleyhisselam gibi kılıçsız değil, belki sahib-ı seyf bir peygamber gelecek. Cihada memur olacak ve onun sahabeleri dahi kılıçlı ve cihada memur olacaklardır. O kadibi, kadid sahibi, reis alem olacak.'' Çünkü İncil'in bir yerinde der, ben gidiyorum ta alemin reisi aleyhissalatü vesselam gelsin. Yani alemin reisi geliyor. Demek oluyor ki İncil'in bu iki fıkrasından anlaşılıyor ki, sahabeler çendan mebde'de az ve zayıf görünecekler. Fakat çekirdekler gibi neşv nema bularak yükselip, kalınlaşıp, kuvvetleşerek, küffarın gayzlarını onlara yutkundurup boğduracak vakitte, kılıçlarıyla nev-i beşeri kendilerine musahhar edip reisleri olan Peygamberin aleyhissalatü vesselam ise aleme reis olduğunu ispat edecekler. Aynen şu sure Fethin ayetinin mealini ifade ediyor. İkinci veci, şu fıkra ihbar ediyor ki, sahabeler çenden azlığından ve zaafından sulhu Hudeybiye'yi kabul etmişler Elbette herhalde az bir zamandan sonra süraten öyle bir inkişaf ve ihtişam ve kuvvet kesip edecekler ki, ruizemin tarlasında dest-i kudretle ekilen, nevi beşerin o zamanda gafletleri cihetiyle kısa, kuvvetsiz, nakız, bereketsiz sümbüllerine nispeten gayet yüksek ve kuvvetli ve meyvedar ve bereketli bir surette çoğalacaklar ve kuvvet bulacaklar ve haşmetli hükümetleri gıptadan, hasetten, ve kıskançlıktan gelen bir gayzi içinde bırakacaklar. Evet istikbal bu ihbar galbiyi çok parlak bir surette göstermiştir. Şu ihbarda kafi bir ima daha var ki, sahabeyi tavsifat-ı mühimme ile sena ederken, en büyük bir mükafatın bu adi makamca lazım geldiği halde, mağfireten kelimesiyle işaret ediyor ki, istikbalde sahabeler içinde fitneler vasıtasıyla mühim kusurlar olacak. Çünkü mağfiret kusurun vukuuna delalet eder. Ve o zaman da sahabeler nazarında en mühim matluk ve en yüksek ihsan mağfiret olacak. Ve en büyük mükafat ise af ile mücazat etmemektir. Mağfireten kelimesi nasıl bu latif imayı gösteriyor öyle de. Surenin başındaki لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرْ Ta ki Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın. Cümlesiyle münasebetlerdir. Surenin başı hakiki günahlardan mağfiret değil. Çünkü ismet var, günah yok. Belki makamı nübüvvete layık bir mana ile peygambere müjde-i mağfiret ve ahirinde sahabelere mağfiret ile müjde etmekle o imaya bir letafet daha katar. İşte ahir fethin meskul üç ayeti o vücudu icazından yalnız, ihbar-ı gaybi veçinin çok vücuhundan yalnız yedi veçini bahsettik. Yüz-i ihtiyari ve kadere dair 26. sözün ahirinde şu ahirki ayetin hurufatının vaziyetindeki mühim bir lem'ay-i icaza işaret edilmiştir. Bu ahirki ayet cümleleriyle sahabeye baktığı gibi kayıplarıyla dahi yine sahabenin ahvaline bakıyor ve elfazıyla sahabenin evsafını ifade ettikleri gibi hurufatıyla ve o ayetteki hurufatın tekerrür adediyle yine ashab Bedir, Uhud, Huneyn, Suffe, Rıdvan gibi tabakatı meşhure-i sahabede bulunan zatlara işaret ettikleri gibi ilmi cifrin bir nevi ve bir anahtarı olan tevafuk cihetiyle ve ebced hesabıyla daha çok esrarı ifade ediyor. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak ki sen ilmi ve hikmeti her şeyi kuşatan alim Hakim'sin. Sure-i Fekin ahirindeki ayetin mana işaretiyle verdiği ihbarı gaybi münasebetiyle gelecek ayette aynı haber aynı mana işari ile verdiği münasebetle bir nebze ondan bahsedilecek. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صَرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَنْ يُتَعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ اُولَٰئِكَ رَف۪يقًا Muhakkak onları doğru yola iletiriz. Her kim Allah'a ve Peygamber'e itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine pek büyük nimetler bağışladığı peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kimselerle beraberdirler. Ne güzel arkadaştır onlar. Bu ayetin beyanında binler nüktelerinden iki nükteye işaret edeceğiz. Birinci nükte. Kur'an-ı Muciz'in beyanı. Mefahimiyle, manay sarihiyle, ifade-i hakaik ettiği gibi, üsluplarıyla, heyatıyla, çok maani işariyeyi dahi ifade ediyor. Her bir ayetin çok tabakayı manaları var. Kur'an ilmi muhitten geldiği için bütün manaları murat olabilir. İnsanın ciddi fikri ve şahsi iradesiyle olan kelamlar gibi bir iki manaya inhisar etmez. İşte bu sırra binaen. Ayat-ı Kur'aniye'nin ehli tefsir tarafından hassiz hakaiki beyan edilmiş müfessirinin beyan etmediği daha çok hakaiki var. Ve bilhassa hurufatında ve manay sarihinden başka işaratında çok ulumu mühimme vardır. İkinci nükle. İşte bu ayet-i kerime ve النَّبِيِّينَ ve وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ اُولَٰئِكَ رَف۪يكَ Peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kimseler ne güzel arkadaştır onlar. Tabiriyle sırat-ı müstakimin ehli ve hakiki niyam-ı ilahiyeye mazhar, nev-i beşerdeki taifi enbiya ve kafile-i sıddıkin ve cemaat-ı şüheda ve esnaf-ı salihin ve enna-ı tabiinin bulunduklarını ifade etmekle beraber, alem İslamiyet'te o beş kısmın en mükemmelini dahi, ayrıca sarahaten gösterdikten sonra, o beş kısmın imamları ve baştaki rüesalarını sıfat-ı meşhureleriyle zikretmekle, onlara delalet edip ifade ettiği gibi ihbar-ı gayb nev'inde billemay icaz ile o taifelerin istikbaldeki reislerinin vaziyetlerini bir vecihle tayin ediyor. Evet münemmebiyin nasıl ki sarahatla Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama bakıyor ve Sıddık'ın fıkrasıyla Ebu Bekir Sıddık'a bakıyor. Hem Peygamber aleyhissalatü vesselamdan sonra ikinci olduğuna ve en evvel yerine geçeceğine ve Sıddık ismi ümmetçe ona ünvan mahsus ve Sıddıkinlerin başında görüneceğine işaret ettiği gibi ve şüheda-i kelimesiyle Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali Rıdvanullahi aleyhim ecmain. Üçünü beraber ifade ediyor. Hem üçü Sıddık'tan sonra nübüvvetin hilafetine mazhar olacaklarını ve üçü de şehit olacaklarını, fazilet-i şehadetleri de sair fezaillerine ilave edileceğini işaret ve gaydi bir surette ifade ediyor. Ve salihin kelimesiyle ashab-ı sufre, Bedir, Rıdvan gibi mümtaz zevata işaret ederek ve hasune ulaike refika cümlesiyle manay sarihiyle onların ittibaına teşvik ve tabiinlerdeki tebaiyeti çok müşerref ve güzel göstermekle mana işaretiyle Kulefai Erbaa'nın beşincisi olarak ve el-hilâfetu fi ümmeti selâfûne sene. Hilafet benden sonra 30 sene devam edecek. Ondan sonra saltanat şekline girecektir. Hadis-i şerifin hükmünü tasdik ettiren, müddet-i hilafeti azlıyla beraber kıymetini azim göstermek için o mana işaresiyle Hazreti Hasan radıyallahu anh'ı gösterir. En hasıl. Sure-i Fethin ahirki ayeti Hulefay erbaya baktığı gibi bu ayet dahi teyiden, ihbar-ı gayb mevzinden onların istikbaldeki vaziyetlerine kısmen işaret suretiyle bakar. İşte Kur'an'ın envai icazından olan ihbar-ı gayb mevzinin lemaat-ı icaziyesi, ayat-ı Kur'aniye'de o kadar çoktur ki hasra gelmez. Ehl-i zahirin 40-50 ayete hasretmeleri, nazarı zahiri iledir. Hakikatte ise binden geçer. Bazen bir ayette dört beş vecihle ihbar-ı gaybi bulunur. Rabbena la tuahidna innesina evahka'na. Ey Rabbimiz! Unutur veya hataya düşer de bir kusur işlersek bizi onunla hesaba çekme. Subhaneke la ilmenena illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim. Seni her türlü nüksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak ki sen ilmi ve hikmeti her şeyi kuşatan alim misin? Bu tekinmeye ikinci bir izah. Haşiye, kardeşlerim her ikisini faydalı bulmasından iki izahı beraber kaydetmişler yoksa biri kafi idi. Şu ahir fethin işaret-i gaybiyesini teyit eden hem Fatiha-i Şerife'deki sırat-ı müstakim ehli ve sırat-ı lezine en'amta aleyhim kendilerine inamda bulunduğun kimselerin yolu ayetindeki murat kimler olduğunu beyan eden hem ebedül abadın pek uzun yolunda en nurani, ünsiyetli, kesretli, cazibedar bir kafile-i rıfakayı gösteren ve ehli iman ve ashab-ı şuuru şiddetle o kafileye tebaiyet noktasında iltihak ve refakata mucizane sevk eden şu ayet. فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ve hasune ulaike refika. İşte onlar Allah'ın kendilerine pek büyük nimetler bağışladığı peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kimselerle beraberdirler. Ne güzel arkadaştır onlar. Yine ahir fethin ahirki ayeti gibi ilmi belagatta maarizul kelam ve müstetvaat-ı tarakip tabir edilen manay maksuttan başka işari ve remzi manalarla hulafay erva ve beşinci halife olan Hazreti Hasan'a radıyallahu an işaret ediyor. Gaybi umurdan birkaç cihette haber veriyor şöyle ki, nasıl ki şu ayet manay sarihiyle nev-i beşerde ni'am-ı âli ilahiyeye mazhar olan, ehl-i sırat-ı müstakim olan kafire-i enbiya ve taife-i sıddıkın ve cemaat-ı şüheda ve enva-ı salihin ve sınıf-ı tabi'in, muhsinin olduğunu ifade ettiği gibi, alim İslam'da dahi o taifelerin en ekmeli ve en efdali bulunduğunu ve Nebi-i ahir zamanın sırrı veraset-i nübüvvetten teselsül eden, taife-i veresi-i enbiya ve Sıddık-ı Ekber'in maden-i sıddıkiyetinden teselsül eden kafile-i sıddıkın ve Hulefai Selase'nin şehadet mertebeleriyle merbut bulunan kafile-i şüheda وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ iman eden ve güzel işlet yapanlar, sırrıyla bağlanan cemaat salihin. Ve kul in kuntum tuhibbunallaha fettebi'ûne yuhbibkumullah. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Sırrını imtisal eden ve sahabelerin ve hulefai raşidinin refakatında giden esnaf-ı tabiini ihbar-ı gaybi nevinden gösterdiği gibi ve sıddıkın kelimesiyle manay işari cihetinde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra makamına geçecek ve halifesi olacak ve ümmetçe Sıddık unvanıyla şöhret bulacak ve Sıddık'ın kafilesinin reisi olacak Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ı ihbar ediyor. Ve şüheda kelimesiyle Hulafay Raşidinden üçünün şehadetini haber veriyor. Ve Sıddık'tan sonra üç şehit halife olacaklar. kim ki şüheda cemidir cem'in akalli üçtür. Demek Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali radıyallahu anhum sıddıktan sonra riyaset-i İslamiyet'e geçecekler ve şehit olacaklar. Aynı haberi gaybi hükmü bulmuştur. Hem de salihin kalbiyle, ehl-i suffe gibi taat ve ibadette, Tevrat'ın senasına mazhar olmuş ehl-i salahat ve takva ve ibadet, istikbalde kesretle bulunacağını ihbar etmekle beraber, ve hasune ulaike refika cümlesi, sahabeye ilim ve amelde refakat ve tebaiyet eden tabiinlerin tebaiyetini tahsin etmekle, ebed yolunda o dört kafilenin refakatlarını hasen ve güzel göstermekle beraber, Hz. Hasan'ın radıyallahu anh birkaç ay gibi kısacık müddet-i hilafeti çemden az idi. Fakat el-hilafetu badi fi ümmeti selâthûne sene hükmüyle ve ihbar-ı gaybi nebeviyenin tasdikiyle ve İbni Hasan'ın hâdâ seyyidin sayusbihullahu bihi beyneki eteyn azimeteyn hadisindeki mucizane ihbarı gaybi nebevi tasdik eden ve iki büyük ordu, iki cemaat-ı azimi İslamiye'nin musalehasını temin eden ve nizaı ortalarından kaldıran Hazreti Hasan'ın radıyallahu anh kısacık müddet-i hilafetini ehemmiyetli gösterir. Hulefai Erbaa'ya bir beşinci halife göstermek için ihbar-ı gaybi nevinden manayı işaresiyle ve ve hasune ulaike refika kelimesinde beşinci halifenin ismine ilmi belagatta müstekbaat-ı terakip tabir edilen bir sırla işaret ediyor. İşte meskur işari ihbarlar gibi daha çok sırlar var sadedimize gelmediği için şimdilik kapı açılmadı. Kur'an-ı Hakim'in çok ayatı var ki her bir ayet çok vecihlerle ihbar-ı gaybi nevindendir. Bu nevi ihbaratı gaybi Kur'aniye binlerdir. Hatime Kur'an-ı Hakim'in tevafuk cihetinden tezahür eden icazi nüktelerinden bir nüktesi şudur ki, Kur'an-ı Hakim'de ismi Allah, Rahman, Rahim, Rab, ve ismi celal yerindeki hüvenin mecmuu 4000 küsurdur. Bismillahirrahmanirrahim. Hesabı ebcedin ikinci nev'i ki hurufu heca tertibiyledir. O da 4000 kusur eder. Büyük adetlerde küçük kesirler tevafuku bozmadığından, küçük kesirlerden katla nazar edildi. Hem elif, lam, mim, tazammun ettiği vavu atıf ile beraber 280 küsur eder. Aynen Sure-i El-Bakara'nın 280 küsur ismi celaline ve hem 280 küsur ayatın adedine tevafuk etmekle beraber Ebced'in hecai tarzındaki ikinci hesabıyla yine 4000 küsur eder. O da yukarıda zikri geçmiş 5 esma-i meşhurenin adedine tevafuk etmekle beraber Bismillahirrahmanirrahim'in kesirlerinden hak nazar adedine tevafuk ediyor. Demek bu sırrı tevafuka binaen Elif Lam Mim hem müsemmasını kazanmın eden bir isimdir, hem El Bakara'ya isim, hem Kur'an'a isim, hem ikisine muhtasar bir fiiliste, hem ikisinin en muzeci ve kulasası ve çekirdeği, hem Bismillahirrahmanirrahim'in mücmelidir. Ebced'in meşhur hesabıyla, Bismillahirrahmanirrahim ismi Rab adedine müsavi olmakla beraber, Er-Rahmanir-Rahim'deki müşeddet ra iki ra sayısı. O vakit 990 olur. Pek çok esrarı mühimmeye medar olup, 19 harfiyle 19 bin alemin miftahıdır. Kur'an-ı Mucizül Beyan'da lafz-ı celalin tevafukatı latifesindendir ki, bütün Kur'an'da sayfanın ahirki satırın yukarı kısmında 80 lafz-ı celal birbirine tevafukla baktığı gibi, Aşağıdaki kısımda da aynen 80 lafzayı celal birbirine tevafukla bakar. Tam o ahirki satırın ortasında yine 55 lafzayı celal birbiri üstüne düşüp ittihat ederek güya 55 lafzayı celalden terekküp etmiş bir tek lafzayı celaldir. Ahirki satırın başında yalnız ve bazı üç harfli kısa bir kelime hasıla ile 25 tam tevafukla tam ortadaki 55'in tam tevafukuna zannedilince 80 tevafuk olup o satırın nısf-ı evvelindeki 80 tevafuka ve nısf-ı ahirdeki yine 80 tevafuka tevafuk ediyor. Acaba böyle latif, zarif, muntazam, mevzun, ircazlı bu tevafukat nüktesiz, hikmetsiz olur mu? Haşa olamaz. Belki o tevafukatın ucuyla mühim bir define açılabilir. Rabbena la tuahizna innesina ev ahtana. Ey Rabbimiz! Unutur veya hataya düşer de bir kusur işlersek bizi onunla hesaba çekme. Subhaneke la ilme lena illa me'allemtena inneke entel alim hakim. Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak ki sen ilmi ve hikmeti her şeyi kuşatan alimi hakimsin.